Yeah. Zuk eta joja laborarien emanaldia euskal igatietan. Egun honen zule oroek, gauko saio untan, aste untan aktualitatean ziren laborantza saileko gehi nagusiak aipatuko ditugu, gehi berezian aldiz, jitez aldatutako azien inguruan, izan den berri handia aipatuko dugu ere hori bi lekukutasunen bidez Jose Bove gurekin izanen dugu eta bere jardokitzia ekarriko deiku baita ere biarko lurraren elkarteko kidea den John Arluchet Azkenian, bururatuko dugu agendarekin Zaitez aldatutako aziak edo OGMak pozoinak direla frogatzen dian ikerlan baten emaitzak egiazko lurika sortu du astezken untan. Gilerik Zeralini, Frantses ikerlariaren ekipak bosturtez eramandian eksperimentuaren emaitzak plazaratu ditu Fuden Chimikal Toxikologi Ipar Amerikako aldizkaiak. Bosturtez, jitez aldatutako harto aziekin eginik janaria eman die berreun garratoiner – eta emaitza izugarria izan da. Urte baten buian, Roundup Monsantoren herbizida dian ala ez OGM hartua diandien garratoin guziak, erritarzun lagiak garratu dutie. Berri unek, jardukitze franko eragin dutu. Jose Bovek, bere aldetik, oraino Europan eleiten diren bi hartu transgenikoen debekatzia galdegin du baita Argentina, Brasil eta Ipar Amerikatik egiten diren soja importazioen gelditzia. Si cette enquête euh, est validée, euh, évidemment, c'est un Inkesta hori bai ezatzen bada, segur euh, lur ikabada, zeren eta ondorioz, Estela dela unik landieros diren OGM-en baimentzeko. En fonction de cela, d'ores et déjà, euh, c'est le principe de précaution. Ori Kouchis Waidanik, sur jukatu behar Europa mailan, Jitesalda Tutako, Asi Gusien ereitia debekatu Berda, da. mon Sortiunta amar Artoa, oraino Ereitenda, da. Debekatua izan Berda, dagun sasoinean. Oresgain soja et Artun importazioak gelditu zeren eta Europan, sartzen diren proteina vegetalen euneko latanoita bosta, jitez aldatutako soja dela. Hori gelditu behar da. Hori galegin dioat, Europako osagarria eta konsumoaren dalik komisarioari. Jose Boverekin, egin dugun elkarizketa, bere osotartzunean entzungei dukezie, istantian, asteontako gehi berezian. Gehi berezian. Good Food Marcha, astezkenian iritsi da Bruxelan. Europako herri ezberdinetako laborariak eta elkarte ezberdinetako kidiak elkarretaratu dira, pak laborantza politikaren ber negoziazioaren bezperan beste laborantza politika baten aldarrik atzeko. Oroitzen gira, setemearen lehenian, karabana bat abiatu zela bidarraitik. Frantzia trebeskatuk Bruxelan juntatu dira, Europako beste gunetaik abiatu ziren beste laborariekin nola iraganden Bruxelako mobilizazioa eraiten daiku Mikel Iribarren, Konfederazion Peizan, Sindikatako ELBko ordezkariak. Izan da, bi horrenetako ibilaldi uh, eta eta biziki alaia eta koloretsua egan egizake, eta biztan da, Bruxelan zenez, uh, berezia zenta ziren uh, erialde guzietako ordezkariak, beraz Eh, ez zinuen sekuran begitarte bat ikustean, jakiten ahal, ean eh, zen, edo, edo alemanez mintzo zen, ala otrisatik gina zen. Beraz, ba, hoi hemen ikusten ez duguna gertatzen zenan, eh, hainbeste eskualdetako jendea elgarrekin, beraz, good food, good farming janari hona, eta beste nekazaritza bat eta eskatzeko parlamentu eta eta Bruselako beste uh, etxe handioien aintzinean, e, e, Europako komisionearen aintzinean, eta Europako laguntzak pagatzen dituen erakuntzaren uh, aintzinean, eta, eta azkenean uh, bururatu da hoi, beraz, parlamentuko esplanada handiaren uh, aintzinean. Pak delakoaren inguko negoziazioak, orain hasiko dira, 2008ko ondaga hartinu. Tarte hortan, Europear Komisioaren proposamenak aztertuko dutie Europear Parlamentiak eta Europa Batzordeko Estadoek. Errangabe doa erreforma hori garantzia handikoa dela. Good Food Martxan parte hartu dienek, janariaren soberanotarzuna proposatzen die, waiko politikaren alternatiba gisa, baserri mundian ahalbezain laborarien etxekitzeko eta bere kopuruaren handitzeko ungumena eta gizuna izan ditian laborantzako politikaren oinagia galegiten die, naturaren ekilibrioak eta mozkinen kalitatea bereskialatzeko. Sare liaburak ere garatu behar direla diote, laborarien geroaren segurtatzeko eta ororen buru lugaldean indartzeko. Erraiten izen bezala, uai, urte batez irainen die pak erreformaren unguko eztabaidak eta good food martxan parte hartu dienek mobilizatzen jarraikitzeko asmoa die. Mikel Iribarren. Bistan da ondoko hilabete eta eh, hilabetetan berezikiz, orain erabakiko baita politika hori, naiz gero nazioartean uh, urte bat barne eh, hartuko diren erabakiak eta bururatuko diren negaz, negoziazioneak, guk lehen bailen behar ditugu uh, adierazi gure eskakizunak eta gure ustez uh, punturik importantenak. Pentsatze hau tudazken untan, eh, eskualerian bezala, Europako bertzeleku askotan izanen direla mobilizapenak, eh, laborari mundu guzian biztan dena, uh, baina nere gizarte mailan, zenta prezeski martxiaunen uh, eta gertakari hauen berezitasuna hor baitzen, Lehen aldiko zaintsegur gizartea eta arduratzen baitzen eh, laborarien uh, gora beherez, eta horrek uh, eh, alabainan horrek segida bat uh, beharko du, eta guk badugu mentura uh, gizartearen laguntzarekin uh, noizpait uh, zen uh, oartuko direla beste laborantza politika bat behar dugula. Euskal Herria esnia Bizkaian karantzaan sortu berri den esne kooperatifa berria da. Euskal Herriko baserietako esnia proposatzen du eta esne botiliak edo brikak uska utxean presentatia da. Badu guai bi hilabete ego Euskal Herriko komerzio gunetan eros gehi dela. Pantsika arranbide mintzatu da kooperatifako arduradun batekin. Baserritaren arteko berdintasuna eredu ekonomiko justuagoa eta ekologia, una Euskal Herria esne kooperatifaren oinarriak. Hego Euskal Herrian, baserritarek biziduten egoera latzari buru egiteko sortu dute bizkaiako karantzan behi esne kooperatifa hau. Eta publikoari aurkeztua izan denean, kaiku iparlat enpresen monopolioak porrot egin duela azpimarratua izan da. Zergaitik, Alde batetik azken ogoi urteetan, baserrien euneko larogoita amairua desagertu baita ego Euskal Herrian, eta beste arrazoin gehiago ere lehokatu dizkigu Euskal Herria esne kooperatifako ez ditxu garaiek. Nola baserritarrei horretzen zaien prezio eh, presio ondorioz, eta garai baten txalaketa eta dena jarrizitzaion kaikuri, ba, beste industriekin baserritarrei horrein du beharreko prezioa dosteagatik, zelan orain e, Suizako multinazional baten esku geratu den, eta beste portzentai altu bat bankaren esku. Orduan, ba, bueno, uste denuen e, eh, eredu horrek eta garbi porrot egin duela, dakarren dela baserriaren galera, eta badela garaia ba, baserritarrek ba, bueno, buru altza eta esateko baserriaren e, eh, bizira alde gaude eta ba, aldugun guztia egingo dugu, eta bueno, horregatik sortu da Euskal Herria esnea. Euskal Herria esnea kooperatifak, bosteunta berroita amar mila pinta esne saldu ditu bi hauetan, eta garatzeko asmoa du. Lanian ari da, araban, gipuzkoan eta nafarroan behi esnearen biltzeko, asmoetan du ere, ipar Euskal Herriko behi esne lan egiteko, baina mementuko praktikan zaila agertzen da. Euskal Herria esnea kooperatifak oztopo batzu ezagutu ditu kaiku enpresak elegitia ezarri baitu, haren kontra, etiketak euskara utxean presentatzeagatik. Egan behar da ego eskualegian, kaikuk bakarrik dutiala esnearen botilatzeko estrukturak. Baina, esne kooperatifa berriaren konkurentzian gatik, errefusatu dio bere lantegietan botoilatzia. Ondorioz, Euskal Herria esnia, Zorian, Espainian botilatzen die eta horregatik etiketak espainolez agirtu behar lutuzke. Karantzako kooperatifak, oita hamar mila euro isuna, arriskatzen du bainan espero due, hausitegiak bere alde eginen diala. Asteuntako gehi berezian bai jitez aldatutako aziak edo urzeemak berriz aipatuko ditugu. Asteuntan egiazko lurika bat bai sortu du Food and Chemical Toxicology Ipar Amerikako aldizkarriak plazaratu dian artikulu batek. Artikulu hortan, Gilerik, Zeralini, Frances Kerlariaren ekipak, bost urtez edamandian eksperimentuaren emaitzak plazaratu ditu. Ikerlan honek emaitzek nolazpait jitez aldatutako aziak pozoinak direla frogatzen die eraiten geneizen bezala, iardokitze frango sortu dutu berri unek. Gure aldetik, Jose Bove eta biharko lugaren elkarteko Jon Arlusetekin mintzatu gila, beren iardokitzen biltzeko, bata bestearen ondotik guai entzunen tugu. José donc bonjour. Donc euh, cette semaine, euh, le Nouvel Observateur euh, a publié un témoignage exclusif sur une enquête qui a été menée par rapport aux OGM et qui, selon l'enquête, prouve que les OGM sont des poisons. Cette enquête, quelque part, eh conforte la lutte que vous avez menée ces dernières années Alors effectivement, cette enquête qui a été menée pendant deux ans sur des rats, et qui euh, montre un certain nombre de tumeurs sur ces rats qui auraient mangé des OGM donc pendant deux ans. Évidemment, si cette enquête euh, est validée, euh, évidemment, c'est un séisme parce qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucune raison d'accepter des OGM qui sont véritablement dangereux. Donc maintenant, ce qu'on attend, c'est que le laboratoire puisse faire la même étude de manière complètement indépendante pour confirmer évidemment l'étude de Gilles-Éric Serralini qui a été menée, elle, de manière très sérieuse. En tout état de cause, en fonction de cela, d'ores et déjà, euh, c'est le principe de précaution qui doit euh, être activé, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'au niveau européen, euh, on interdise toutes les cultures d'OGM qui restent encore, il reste encore des cultures de maïs mon 810 en Espagne, ces cultures doivent être interdites bien évidemment euh, pour la saison prochaine, ainsi que l'entrée sur le marché européen de maïs et de soja euh, OGM, puisque sur le soja, 85% des protéines végétales qui sont livrées en Europe sont du soja OGM. Donc là-dessus, il faut évidemment euh, qu'il y ait un coup d'arrêt. C'est ce que j'ai demandé au commissaire en charge de la santé et de la consommation à l'Union européenne, Monsieur Dali. Voilà où on en est aujourd'hui. Maintenant, la France, elle annonce qu'elle veut renforcer euh, les études, et je crois que c'est une bonne chose. Donc, ce, cette, euh, ce nouveau moment dans ce combat contre les OGM, euh, évidemment, aujourd'hui, est important parce que c'est une nouvelle tournure, il y a une nouvelle prise de conscience, ce qui ne m'étonne pas en même temps, puisque faire transformer des plantes en plantes qui résistent à des herbicides, donc qui peuvent en avaler sans mourir, ou transformer des plantes en insecticides, il est évident que ça doit, ça se retrouve euh, dans l'organisme et que ensuite, à partir de là, apparaissent sur la durée de vie des maladies ou des problèmes sanitaires euh, paraît somme toute malheureusement assez logique et c'est ce que nous dénonçons depuis plus de 15 ans maintenant. Le gouvernement a l'air de prendre au sérieux cette enquête bah, écoutez, le gouvernement, euh, dans les déclarations du ministre de l'Agriculture, euh, du ministre de l'Environnement, semble dire qu'effectivement, ils euh, disent que si l'enquête est euh, vérifiable et fiable, euh, il faut interdire les OGM. Donc ça, c'est effectivement nouveau. c'est la première fois. Le Premier ministre est intervenu ce matin devant les députés pour dire cela. Et je crois que ça, effectivement, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, plus personne conteste que les OGM posent un problème jamais ils n'ont été évalués correctement, puisque les seules analyses qui permettaient les évaluer étaient le fait euh, des firmes elles-mêmes. Donc euh, c'est pas aux firmes d'évaluer les OGM pour euh, les, les, citoyens européens. C'est bien une analyse indépendante qui doit avoir lieu et c'est pour ça qu'il faut remettre euh, en cause tout le mode aujourd'hui des tests sur les OGM. Bizarrement, c'est la grande distribution qui a financé cette étude Écoutez, moi, pour moi, c'est pas très bizarre qu'une partie de la grande distribution euh, ait fait cela, parce que euh, si demain il y a un problème sanitaire sur les OGM, ceux qui ont vendu des produits qui contiennent des OGM seront les premiers qui pourront être attaqués. Donc, euh, je vois que les aujourd'hui, les euh, ils sont très prudents et en faisant cela, ben les les, disons que les grandes, la grande distribution essaye de se protéger c'est tout à leur honneur. Euh, voilà, maintenant, ce qui me paraît important, c'est qu'il y a des éléments euh, qui peuvent être faits de suite sans attendre l'interdiction. Ça serait déjà euh, qu'au niveau justement de la consommation, on étiquette euh, tous les produits OGM. Alors pour l'instant, il y a un étiquetage sur les produits euh, végétaux, mais il n'y a pas d'étiquetage sur les produits issus de l'élevage. Donc actuellement, un consommateur n'est pas capable de savoir si la viande, les produits laitiers, les œufs les volailles qu'il mangent, qu'il achètent, donc, euh, ont consommé ou pas des OGM. Et ça, je crois que ça devient indispensable pour que les consommateurs euh, ne soient pas angoissés euh, quand ils vont faire leurs courses. Merci beaucoup José Beauvais et donc peut-être une autre fois sur euh, Gratiac pour nous amener votre témoignage. Merci beaucoup. Merci à vous. et Beraz aste honetan jakin dugu, hor eh, edo bai, eh, plazagatua izan da inkesta bat, ozemen gainean eta beraz, eh, hola, beruan berozu uh, ikusiz zer dion inkesta horrek, zer uh, iardukitze bat egiteko? Bon, beh, ziren duda konfirmatzen ditu, egia eh, bat zirela, bat zirela, Horremak ez eh, baliatzeko, badira arrazoak ingurumenari buruz, eh, kutsaduren gatik, ba, beste arrazo bat eh, da gehiago eh, etikoa eta ekonomikoa, eh, nunbait ez eta OGMek ilan bizia baita privatizatzen, eh, brobet sistemek eta azken eh, elementua, eran ezake, uh, erraiten la zuriz sur, gato, bakarrik hor gehizia pozoinatua dela, eh, Eh, da eh, ondorioak, ondorioak izaiten alituela eta frogatua dela osagarriaren gainean. Eh. Eta horren gainean baziren dudak eta estudio horrek, azkenean estudio serios horrek, azki luzarat eramana izan dena, frogatzen du, lan gerra izaiten la osagarriaren gatik, transgenikoa edo OGMak jaten badira. Eramana izan den uh, da, uh, resistentzia duen uh, Hori da munduan gehienik baliatua. Erra nahi du, uh, ereiten duzu harto bat, uh, edo, edo zo landare bat, gero landare hori tratatzen alduzu hundeparek ilan, denak hilzen dira, salbu, uh, harto hori edo landare hori baitu resistentzia, baitu manipulazioa uh, resistentzia duena uh, hundeparek ilan. Uh, landare horiek ilan izaiten aldiren egizkoak bila dira izaiten aldiren landaria baita ere uh, bera, tratamendua baita eta baitira susmoa handiak uh, eh, glifozat uh, eh, gainean eta estudio horrek jogatzen du bai hundubak ondorio txarrak dituela eta tumoreak sortzen direla gazatoinetan lau hilabetetik hat baita, baina ere Eh, landaria bera, jundeparik gabe, eh, tratatu gabe, eh, manipulazio genetikoak berak ondorio txarrak dituela ere, eta hor ere, uh, eritasunak alteratzen direla. Eta hori, zinez, informazio ikaragarria da, ikaragarria da. Ados, huai, ebe, uh, diadanik jardokitze frango izan dira, eta egiten da ogemen debekatzia, eta zu ere, segurazki, zentzurtara joan zira? dudarik gabe, jakin behar da, OGM horiek, e, hunde pari rezintzentzia duen OGM mori nun nahi atzemaiten dela gure janariana. Oi, e, erosten duzula egin duzuen janari, soiten baduzu lezitin duzula, gaur egun, Uh, lezitin dozoza delaik baduzu uh, xantza handia bernean OGMak izaitia. Eta gaur egun ez dugu jakiten al. Ez baita etiketa jaik, hoi, bai, e, adibidez, eh, le, e, eh, espaita, eh, espaita beharrezkoa etiketatzea oi kantitate tipian dela iglesitin duzu hori OGMA denez, ara ez denez OGMA. Bestalde, e, hemen gure askuntzan, hemen baliatia den turtu duzu oza euniko biga OGM da. Oden beraz, hemen askuntzan baliatzen da bazka trazenikoa eh, kabalen dako. Eta, eta bai, bada keskatzekoa eta behar dira neurriak hartu, zenez behar dira neurriak hartu. Mm -hmm. Neurriak hartu eta aski fite, bada esperantza hor eh, gauzak aldeutuko direla Europa mailean, eh, jakinez ere, ebe justoki... Eh, OGMak egiten dituzten eh, enpresa horiek gaitzeko indarra badiela Europa mailean? Ah, horiek alainan beren Beren, eh, uh, <laughs> propaganda martxan emanen dute orain, lehen gauza, uh, salatuko dute estudio hori, egan ez estera seriosa eta gaitiko. Eh, oden, bon, hori erantzuten, alda, zergatik ez da oraindik eh, egina olako estudiorik lusara. Eh, zergatik behar dira ikerlai independene batzuk lotu lan hori. Eh, oden, bon, beren izanen da lainan, uh, ikarriko lan bat eraman eta komunikazioa nahi, nahi izanen da uh, lan horren hausteko, eh, gero guai hartio bezala ikarriko lana segituko dute uh, politikoen gainen lobinga egiten, eh? borroka izanen da lobingen lobinga <laughs> borroka bat or, hazi horien gain, eta parian be, beharik uh, olako kuraia hundi aduten ikerlari batzuin lana parian eta iritsi publikoa parian, jakina, alaike hor, skandala handi bat dela pausatzen uh, mainan gainan. Untsa, Dion, be mile esker zure lekukutasuna ekartzea gatik, eta dudarik gabe ono ez bai frango izanen dira gai horren ondoko hilabetetan, mile esker. Mile esker zuri. kostaldeko esneko izlen biltzaga, irailaren oitalauan, gaiko sortzietan, eginen da azparneko elgar zentroan, Emil Lavin gelan. Garazi baigurri eskualdekoa, izpurako kooperatifan eginen da, buruilaren oita bostian, sortzietan. Maule eta atarratze kantonamentuetako esneko izlen biltzaga, atarratzeko serbitzu ginean eginen da, urrietaren lehenian, astelena sortzietan. Eta amikus eta ioldiko eskualdetakoa, urrietaren bilan zortzietan eginen da Larzabaleko gelan. Azkenik, etxe ekoizlen biltzara setemearen oita seian arrestiko bietan eginen da Maureko Servitzu Guneko Iati Xalan. Junta hoietan, urteko aktivitaten bilanaz gain, puntu bat eginen da sindikatak egiten dian lanaz, auperen ere muan berian, erosten ala saltzen aldiren bazkak eta zerrealen mailan. Azkenik, 2008 orienta orientabidiak ere Estabaidatu dira. Oso irati sindikatako biltzar nagusia aldiz, urriaren oita iruan aste artearekin eginen da, itxasuko sanuki gelana. Ala beraz, zer aipatzeko ginean eginko aitzur eta joha haiman aldian, horretarazten deizet ementik aintzina, saio hori entzungei dela eskuali ratietan, ostiralez zazpiak eta bostetan, eta igante goizez, sortziak eta bostetan, pasa denek aste hon bat, izan untxa eta elduden aste hartio. Выкидывать! Два! Я!